Urriak hogeita marga urraste azkena da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste izuna Ze berri dakarzki guzu, Xabi, orkoan. Bai, zerbitzo publikoen inguruko eh, eztabaida gaur bertan. Gaur, bai, asteazkena, arratsiko, sei territan enbagazte bilduko ire, udalak eskentzen dituen zerbitzu publikoen inguruan, eztabaida eta hausunarketa egiteko atzo, eztabaida burutu zutenak, etorkinak ezent ziren foro hauek, udala kontrataturiko plan estrategikoaren barne, kokatzen dira. Dekatronek eh, komentziorako azalera zabalduko du. Iru mila koma zeru metro karratuko zabalera duen azaleratik, lau mila zazpirun dalau koma metro karratuko azalerara justuki, azalera zabaltzeko informea onura harria izanik, dekatlonek beste nabe bat eraikiko du orain berrio zarko zoruan, esizitzen denaren ondoan. Udal batzaren oiko osoko bilkura gaur bertan ere bai. Alaxe bai bilkura gaur aste azkenarekin arratsaldeko sei territan udalbatzaren bilkuraren 14 puntuko gai zerrendatik UPNek aurkeztuko dituen bi mozio dira lehen mozioak mendialdea bineiniko konzentrazioari egiten dio aipamen bigarrena akordea plan estrategikoari PSNek ere mozio aurkeztuko ditu ba, bata jantokiko bekin inguruan eta bigarrena farmakoen kopagoari men eginez lehen mailako osasun atentzioari dagokionez, IE izango da aurkeztuko duena azkenik preso politikoen oinarrezko eskubidez, eztabaidatuko da. da. Berrio zartarra den Daniel Cuesta upeneren herri batzordeko buru. Bai Xabi, atzo ospatutako egintzan berriozar eta berrio goiti taldekatzen dituen zonaren batzordeko buru aukeratu zuten Daniel Cuesta. Patxipaz, ordea, idazkari funtzirako aukeratua izan zen aukeraketak, aukera ospakezunak ospakezun egintza honetan Sergio Saias parte hartu zuen. eta gazteleku berria udalerriko bitartekoekin eraiki daiteke. Obra hau esekutatzeko udalak sei pertsona kontratatu beharko itu iru eta lehen mailako iru ofizial udaleko obra zerbitzuko nagusiak gazteleku berriaren eraiki itze prozesuan laneko nagusia izango da udaleko arkitekto eta aparejadorearekin batera beraz administrazioko balia bidena izan ezagupenak erabiliko dira eraikitze prozesu honetan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, eh, serdio iragarpenak, eh, garasi zerua odeitxu agertuko dela gaurkoan eta arratxean, odeiak gutxitu ingo dira edo gutxia gotuko dire. Ipar mendebaldeko aizea ulbizia ebiliko da arratxean, iparraldeko aizea ula izango dugu ordea. Temperatura minimoa gutxi jetxi edo nahikoa jetxi eta maksimoetan aldaketarik ez. Música eta hau ezen da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen norduetan, berriozar erratiaren sintonian FMko eun punto edo ordu oro interneten, euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.